Estúdio FGR É o Juca, tá? De alta cilindrada, deixa vir já entoquei o foguetão Que mais tarde tem bailão E se ela brotar, não nego não Bia partida tá e seleção Visa tá completo, tá firmão bobozão Resumo é coração de mãe, tapa tá na cara Tapa no vento, bota na chapa do momento Mas que tentação, o Paranão BMGSA 1300, que rabetão Ela vem jogar por cima, longe Sem rastro, papelão, mó na placa Fluxo lotado, na pista o pai vai decolar sabe qual jet é pião Não sei não, te levo pra China É que esse pá hoje o menor mudou de patamar Ela me chama de vida Tota na cena original, na leste vou acelerar Quero ver pegar no pegarão. Puxou, Puxo curto raspo na telinha do mal Tem que respeitar ah tapa no vento Bota na chapa do momento Mas que tentação No Paraná, não BMG, SA 1300, que rabetão Ela vem jogar por cima longe Sem rastro, papelão Mão na placa, luxo lotado Na pista o pai vai decolar Quer saber qual jet é peão? Não sei não, te levo pra China. É que esse pau hoje o menor mudou de patamar. Ela me chama de vida, tota na cena original. Na leste vou acelerar. Vou acelerar. Vou acelerar. Thank you.